بيت كتو بيت الجل كده بشتينجي بس حكيت كل شيء حكى بيغمبري هي صلى الله عليه وسلم سوي و أود قال بيغمبري جدا صلى الله عليه وسلم أيش كان نقطة النبيسين خدا نكتب رحمة خدا لبيت يا إيكي أن تقدم محبته على محبة كل مخلوق كتا خوجبيانا بيغمبري صلى الله عليه وسلم تیج بیخی سر بیانا همو مخلوقه کی هر مخلوقه کی هبید تا تبیا اوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فتر همو مخلوقه و همو مروفه خوش بید من ایرش ونیا عام یگوتی کل مخلوقین چونکی ده همه وگرته به یه هی ونیا حاشا انگو حیوان اخو گل خوش بید شده من اوه فتر همه خوش بید یه هی خانی خو فتر همه خوش بید یه هی زیر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 خو يعني كرة خو يعني كچا خو يعني جنا خو یان تجارت اخو، یان مال اخو، یان خان اخو، هر ایک الوانه احب الیکم من الله و رسولی منگو اوه پتر خود و پیغمبر خوش بیان و پتر جهاد ترکا خود دا ماندی کرنه ترکا خود دا و بلاف کرنه دین خود دا منگو اوه پتر و خوش بیان اوه پیش اخستن فتربسو خب بگرن خوی ویا چه بگرن؟ ایویا عذاب بگرن حتی عذاب بونگو الله رب العالمين چونکه اینگو گناحکا جلا گله مازنا گناحك وقالك ومعظم كريش وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بجيت لا يؤمن أحدكم بجد إيمان أيك لنقو كامل نابي حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حتى بيغمبر بجي صلى الله عليه وسلم تبي أس بتر بابا خو خوش ببين بتر بچيك خو خوش ببين بتر خو همو مروفا أس خوش ببين هنجي دي إيمان ويش لهيك كامل بيت أمنا بجي يبي إيمان يعني كافره اگه یکی ایکل وانه مال خو یا بچیک خو یا باب خو یا هر ایکل وانه پتر خدا و پیغمبر خوش بیا یا پتر پیغمبر خوش بیا صلی الله علیه و سلم هم نبشین کافره ونیا بس اما چشتانی ایمانوی نیا سر خطر و ایمانوی کیما کیمه لا یؤمن احدکم، یعنی ایمان ایکل چرا نه کامل نابید و درست نیه تو خوش بیانا که یا مخلوقه که هر مخلوقه که هبید چند خوش دوی بیلاریته تو پیش یا خدا و پیغمبر بخید هنگی مروف ويا دمروف بيت ايك الواكسا كمروفي پیغمبر خوش رسال الله عليه وسلم حكا مروفي خوش بيانا پیغمبری پیشی همه اخست و خوش بيانا پیغمبری صلى الله عليه وسلم لالی دل مروفي و ناف دل مروفي دا بتريو همه بو طبعا اوش کنگی ده ایتا دیار کرن کنگی توزانی ويا کتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پتر همه خوش بید و پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناف دلتا دا خوش بيانا و ناف دلتا دا الهما پتره و پیش همه دایا چی گاوا مروی چی کرد؟ چی گاوا مروی ونیا ناف دید حکو دو چشت کرنه براکا مروی که ای کلوا خوشویانا پیغمبریات دا صلی الله علیه وسلم و پیغمبر بشتمه و یکیش ونیا بشتمه بشتما هر مروی که هبید هر مخلوقه که هبید هکا مروی یا پیغمبری صلی الله علیه وسلم پیش وی اخست و مروی بچه خونه دا وی مروی بچه خدا پیغمبر خدا علیه صلی الله سلام وسلم وی راسته اوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتر همه خوش دوید المخلوقه اما هکم روی وی مخلوقی پیش اخست و ما یا پیغمبری صلی الله علیه وسلم پیش نه اخست چش تدانیه اف مروفه و نیا اتناف و اخفنا ناخود وقت بجمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتر همه خوش دوید و نیا حاشنگاه و درود کرد و بس دعاء و زمان بجید بر هندش رب العالمین بجید قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله یا محمد صلی الله علیه وسلم تو بیجه خلکی همه بیجه هکوه راست هنگ بیجن ما خود خوش دوید فتبعونی تیویا چه بکن؟ تیویا دی پیغمبری بچن اتباع پیغمبری بکن صلی الله علیه وسلم اوه هنگ رب العالمیش دیون خوش ببین و اوه نشان هنده هکوه مروی خود خوش دوید و مروی پیغمبر خوش دوید صلی الله علیه وسلم چی گوه مروی چی کرد؟ مروی پیغمبر الله علیه وسلم خوش بیان و ناف دل مروی دا الهما زورتر بو الهما بتر بو و پیش هما دا بو و پیش ما دبو ان, يقد أن تقدم محبت محبته على محبت كل مخلوق، هر مخلوقه که خوش بیانا پیغمبری صلی الله عليه وسلم پیش ما دابه تا او خوش ببید او پیغمبری صلی الله عليه وسلم خوش ببید او که كي کی خوش دوید تش او خوش ببید پیغمبری صلی الله علیه وسلم کرب کی وبن تش کرب بی وبن پیغمبری صلی الله علیه وسلم چه عمل خوش ببید تش او عمل او کار خوش ببید پیغمبری صلی الله علیه وسلم کرب چه عمل ببینه تیگتش کرف لیو بن پیغمبری صلی الله علیه و سلم کیف چه آخف نهاتیه؟ یا تیگتش کیف و آخف نابه پیغمبری صلی الله علیه و سلم کرف چه آخف نابه بینه تیگتش کرف و آخف نابه بن هنگی اوائر مروی راسته مروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پتر همه خوش دید. هنگی مروی راسته ونیا نیا مروف صحنه کتا کسی هر که هبید مادم آخف نوی مادم بیانوی یا معارضه و دجی یا پیغمبری صلی الله علیه و سلم دل یا پیغمبری دنیا قد شو اهتمام چو گرنگی نداته همه کو تا بشو بس یا که بنت پیش چا خو و گرنگی بداته یا پیغمبری صلی الله علیه و و سلم و طبعا کسی و صحابه راز بنا خدا لبید بما چه نه نه بما نمونه نه اینای نه به مسئله ده کسی و صحابه پیغمبر نخوش بیا صلی الله علیه و سلم کسی صحابه راز بنا و پیامبری صلی الله علیه و سلم پیشی همه دانه اخستیه بر هندش رب العالمینی هنگی دان وقت پیامبری دان صلی الله علیه و سلم دا منیا دافزانی منیا کسی و کیوا پشتی پیغمبر پشتی صحابه حتی رجا قیامته کسی و کی صحابه پیغمبر خوش نبیه کسی و کی صحابه پشتوانی و پیامبری پیغمبری نکریه قد کس نیه و نابیده بش حتی رجا قیامته چو کس نه و کی که بید و کی صحابه بید قد كسي دين هيد أفا جيلك برب العالمين دائم من يد قال پیغمبر صلى الله سلم و خوش بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم پتر آه، هما ناف دلواده بو آه، او ونیا یه یهی ونیا نکه ترانه و مثلا نکت سیزای پیت کرد و عکس وکی وقت پیغمبری بما مثلا اللہ دهو کمه ونیا آمن فلان جیدا من هنات کرد وکی فلان صحابه من نات کرد ونیا ونیا و بخر درون و دعاءن هكا اف مروفا الصحابة كي چهتر بو رب العالمين دهنگي داد ده وقت پیغمبری ده صلی الله علیه وسلم که خیر چه بون پیغمبر بجی صلی الله علیه وسلم خیر القرون باشترین قرن باشترین جیلن باشترین مروون صحابه پیغمبری صلی الله علیه وسلم ده گیرد اما مادم هنگی نده و نیه یعنی بزانه الواکسانیه الواکسانیه و کسیش برا خونه این تاویه ریزیوانیه و ناف امن و امان و آسایش و خوشیه دا و المال خور اینشتی اونیه و بشنگی واقف نه توی مازن کرده بلا او موقف صحابه دا بو لالی صحابه بو وی وی وقتی دا بو وقتی پیغمبری دا بو صلی الله علیه وسلم و بشنگی دا بینی اونیا کدا چله هیت ها که او اف مروفه بید او نوکه و دی وی عقیده وی دین وی ایمان بید او نوکه اونیا همو دا هیت دیار کرن کاچن بو اما اونیا کابرای ناف خوشیه دا و چون خوشیب سری هاتیه و نیا و او موقف سری هاتیه به سر پیامبری هاتی صلی الله علیه و سلم و سر صحابه پیامبر صحابت پیامبری هاتی و نکه به آخف نیف کرد طبعا چش کردنی اف آخف نم یه دیرن راستیه کسی هندی صحابت پیامبری صلی الله علیه و سلم پیامبر خوش نبیه و پشتی پیامبر ایمان یو و پیامبر خوش بیای همو گاو خوش بیان پیامبری پیش ما دا بیه ام حبیبه که چه ابو سفیانی بو و خیزان پیامبری به صلی الله وسلم و سلم سلمان بو وان بس بابوي عبودی کافر بو پشتین که سلمان بو اما وقتی بابوي مشرک و کافر که روزه که چه لالی پیغمبری صلی الله علیه و سلم و چه مولا پیغمبری اینا چو لالی کچاخو کچاوه وقتی چه لالی کچاخو جی اکه بو و کی به جنوین که اکه بو پیغمبر الله سر نیشته خاری مولا کچا خو دا، ویدا و مالا خزانه پیانبر صلی اللہ علیه و سلم وقتی چی اوره رابو چو ابو سفیان نیوه بود سر بشته سر بین نیوین که به پیانبر صلی اللہ علیه و سر انتحاره یه چی دسر بیار انتحاره اینا را کرد امو حبیبه کچاوی را کرد طبعا بو چه را کرد؟ با وی گوته گوته از شانی وینی ما ونی یعنی اوه یا به قدر بونی که باشتر اینی به هنده تا اوه را کر ونیا آن ونیا از اوه یا قدره و اس مروه که خرابم ناوید اثر ایرانی مخاله تا بو چی تا کرا؟ ده براته تا چی جارا چه نبیه و چه ناویدیش مروه که مشرک جه که رین تحاله؟ جه پیغمبر خود رین معلوم معلومه مشرک کی بو؟ باوه بو سحکی همه گاوه صحابه راز آخده لبید خوش بیانه پیغمبری صلی الله علیه وسلم یه همه هبی صحابه هبی و نیا راز بنا خدا لبیت ناف جهاد ده وقت بیا جهاد ما بین مسلمان و کافر با به خوی کشتی برای خوی کشتی خال خوی کشتی و همون نمونه نه و نیا بو خال خو کش بو ما خو کش و نیا ناف جهاد ده و نیا سراچه همو بو چی بیا چونکی پیامبر صلی الله خوش دیا و هر کسی کر پیامبری و بونه دشمناتی پیغمبری کر همه چی کرد اما دشمناتی کرد صحنه کردی و بابویه مامویه خالویه متاویه هر ایکی هایی هر ایکی هوی مادم دجمنه پیغمبری بیا سال الله سمو و چی علیکری و دجمناتی علیکری عبدالله ونیا کره عبدالله کره ابی بن سلول و عبدالله عبقو ونیا ایمان دار بو صحابه پیغمبری صلی الله سلام. اما باوی نه عبدالله بن ابی بن سلول باوی اوه منافق بود چشکل دانیه وقتی وی جهاد دا وی شری دعوه هات کرن ما بین مسلمان و کافره به یک با مشکلات چه ما بین مهاجر و انصاری و نیا وی دولة خود دیتی وی مروف منافق و او آخفتن کری او آخفنا کری و نیا مشوره که گوتی هکم چین اف مدینه اوید ذلیلی هاتین مدینه که بحثی پیغمبر صلی اللہ و صحابه و صحابه بگوتی عزیز این دواکین داره پشتی کرویزانی عبدالله گوتی پیغمبر صلی اللہ و وسلم اگر تو حس کردی با بخو خب کجم اینا گوته لگره اینا هنگی چو شیره خو اینا داره و چو بر در که مدینه راستا و گوته اسوانا کم گوته بابه خو وقت بابه هاتی عبدالله بن عبای بن سلو داشته مدینه ده گوته اسوانا کم تلو چیه جور إلا گوته تبیا بیجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و صحابتویت عزیزا و ازو جماعت من یه نه ذلیلی آنش پیغمبر اذن بدهتا گوته نحو اسوانا کم تو چیه جور شو في عبد الله كرونيا كفي آخف کرد، و وقف موقفها بیانوی بو که بو پیغمبر صلی اللہ علیہ و نکره اوه اف مروفه او مروفه که و نیا اوه کده هیچ که مدینه دا صحنه کرده که بابه بیه صح کرده مادم دجمناتی ها پیغمبری کرد خلاص اصلا ویش چی لی کرد؟ ویش دجمناتی لی کرد و کرب لی بون و کیف بینه هاد چونکی چیش؟ چونکی دجمن پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم بعد عبد الله بن ابي مثلا عجب دتی بو بوده خلق مدینه بو و صح کنه اول کرایمن و نیه اول پتر همه از خوش و میگه چه من کرد آه رکه من گفت و ناکت از بش مدینه که مدینه چیه منه ملک منه چونکی چنا ما بو بوده مازن مدینه و بنا کنه مازن خو و مدینه و دسوات مدینه همون که بده دستی دستی بری پیغمبر بچی صلی الله علیه و آله و سلم ونیا بی برای خوش الله کرایبی صحابه گوشه ده با ویشته که دیر برونیه خوشویانا پیغمبری صلی الله علیه وسلم همون گاه پیش جهود چی دیار کرد؟ خوشویان حقیقی راست ایرا را دیار کرد ناف عمل مروی را دیار کرد ناف عبادت مروی را دیار کرد ونیا یعنی کدی کدوه مروی امر پیغمبری صلی الله علیه وسلم خوشویان پیغمبری پیش همای خستی آن نه مروی او چش خوش دوید او خوش دوید آن نه مروی کرب بوا کسافت بن و واش دوید بن او پیغمبری صلی الله علیه آن نه هنگی اوه خوشویان که چیه؟ یا حقیقی یا راسته هنگی اول چی یا مروف یا خوشبیانه یا پیغمبری صلی الله علیه وسلم پیش همه اگه اخص هنگی اول خوشبیانه که حقیقی یا راسته اما بس دف دنیا یعنی اول هنگی چو محبت نیه بس دف بجم الله پیغمبر خوش ده صلی الله علیه وسلم اما نه من او چش خوش ده نه پیغمبری خوش و نه من کرب وار چش ده بر پیغمبری صلی الله علیه وسلم کرب لیبر من پیغمبر خوش ده صلی الله علیه وسلم و بجید من از قربانی پیغمبری بم صلی الله علیه وسلم و دقت امرو که جی فله ایزدی هر کافره که هبید و مشرکه که هبید دوشت السلام علیکه و پیغمبری صلی الله علیه وسلم میگوته لا تبدأ اليهود ولا النصارى بسلام گوتی نبیتون چه بکن؟ نبی سلام کن نبزی سلام کرد سلام چی عیدویش بیروز کرد عیدا شرکی و کفری و دیشون پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشت بید کان خوش بیانه پیغمبری قد مد بینه در دلیل که خود جی گل که دوون گل پیامبری دوون صلی الله وسلم مدینه دا واش چت کرد عیدت خود کردن واش عید هبون و عیدت خوش کرن بما یک دلیل بینه که پیغمبری صلی الله علیه وسلم جیا کرد بید عیده کواده یک دلیل ما بینه که پیغمبری صلی الله علیه وسلم جاره که بود بید اوه برامه انسانیته انما المؤمنون اخوة بس کی برایت ایکن بس ایماندار برایت ایکن غير إيمان دارا كس بريمانية رب العالمين حصر الأخوة في المؤمنين بس قلت كيا بريد إيك إيمان دارن أما يدي بريد منينة كافرة مشركة دجمنة خدايا منها دجمنة پیغمبر منها بختانیه بختانية بكيت كد كيف رب العالمين كد چنما عرض و عثمان و چیا همو شخص شعب بنوانیه و نمینن برچه بروی افتراع و شرکه و کفری اوافت كان اف کن و بشتین گوانیا مراد چین مراد برایت مایت جی برایت مایت فلا برایت مایت ازیدی و عیدوا پیروز که و هر دستوا و کیف خوب ببینه به عیدتوا شرکی و کفری و بشتین گوانیا من چشت که و پیغمبر خوش دلید صلی الله علیه وسلم و از قربانی پیغمبری بم صلی الله علیه وسلم اوه چو خوشبیانه که حق و راست نیه بو که بو پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم هنگی دویده خوشبیانه حق و راست که مروف بید کت که کرید هو پیغمبری که صلی الله علیه و آله و سلم پشتی پیغمبری صحابه پیغمبری کی صحابه راز بنا خدا لبید پیروز بایل عید جیو فلا کریه کسی نکی ایک صحابه ما بینه داری اثرک صحیح بینه داری ایک صحابه که افشوده کردی نکریه تابعیه بینه داری اثرک صحیح بینه داری که ایکی لو افشوده کردی پشتی اینگی اتباع تابعیه هر چار مذهبه هر چار مازنت هر چهار مذهبا هر چهار اماما کدی بینه داره که ایکی افشه اوان همه چی گویدی؟ هشت پیغمبر صلی الله و سلم بگره صحابه بگره تابعیه بگره خدا این مذهب چی گوتیه هیچ اوا کسی نکریه هر پیروزبایی باید نکریه شی چی گویدی؟ همه و نیا چی اثر هی به مسئله اجماع اثر هی که اوا چیه اوا مخالفه که شرعیه و حرامه و نیا و تو چی تو رابي ونيا بيروز ويل عيد الجياب كيان الفلاب كيان هاي نوعا كافرة كمشركة المشركة كيف كيف بل هند هنجي دمرو في راز بيت قال خوش فيانا مرو في بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم كمرو في كرب في كسي وبن اوه بيغمبري صلى الله عليه وسلم كرب لي وبن واو شتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم او شريت كرب لي وبن ما كرب واو شلاج و بن مرو فنيا راح كي بيش ورام كيف بيغمبري صلی الله عليه وسلم ومن كيف كيش ببيت كيف دجمنويش بيت بشتينجي نی اوه چجورا ناگنه ایک خوشویان پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم و خوشویان و دجمن پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم چجورا ناگنه ایک و چجورا ایک نیه و نیه هنگی مروف ده راز بید که مروفی گل گوتی من کیف پیغمبری بیت صلی اللہ علیه وسلم ده کیف ویشید اوه کیف پیغمبری کیف بیاتی و کرب دلوی کسی جوابن اوه پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم کرب بی او پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوت شیار بن هم برادرین یوانکن و پشتوان یوانکن خودی با همو همو چتکیدی همو چتکیدی دی مروف تبیا بیانا پیغمبری صلی الله علیه وسلم پیش همه دا بخید هنگی مروف راست دا هنده دا یعنی مروف اکی دبینی بینی نیا چو مانع نینا؟ قد ایک مانع نیا کردینا خوبه داد ایک مانع نیه نه جه که دا موظفه ونیا حکم بیش ولا جوی وظیفاوی خورتی یا سر کری یا موظف هیچ بید خورتی لینه و ونیا چون نیف او وظیفوی قد کس شنا بشته اما کابرا دی چه کرد و دینا خود چه کرد بو بیشتر والله ما استرسم عالم صبح بحثی من کرد بیشتر از تو اسلامی تو و نیا یعنی اوی پیغمبر خوش نوید، صلی الله علیه و پتر هموشته اوی هوای نفس خو زوق خو و پتر پیغمبری خوش بید لالیوی، ونيا لما خلکی جلق گلک ماصر العذاب رب العالمين برهندي ونيا درابی چی چی باب مخالفة أمر پیغمبری صلى الله عليه وسلم يعني جنك ونیا حجاب ناکته حجابك الشرعي ناکته بجد تبو والله چما نعيشين نه ونیا یعنی ما كده خورتی الجنك مش إلا يتم جل كفان بكه نیا الحمد لله عمد جيه كده ونیا جيه بسرمانه دولتك دولتك بسرمانه نیا چجارا نهات یا ختم ها قال نبیه ایک جه ایک دزگاه حکومی گود بیتجنه ایلا ایده چکی؟ ایلا که پنکه آن ایلا ده قنکه آن ایلا ده کرکه چوش اونه آده بید هندک جراوانی را به هنده هندک اواب کم بجنه یکی ایلا ده خمار بلند آن خیلی بلنکی اونی اوه بید هنده جرا مخالفاتی تو بینه کرن او جرا حیوانی بلکی واش سبب که بید دوشته که بید اما من نزانی اونی بشتی ایلا دنیا جرکه که چی گه یه به شرعی که. بعضی بینی اونی گلک جنا هفی وای به شرعیه این دکاده حجب ما کس نکه روبا بکمه یه فرابی توی استیر بی توی حتی خاره بدنیا یه شرکت من ده طرانان من کنم دو بجنه اوه چیه ولا توشیا بیا ارهابی توشیا بیا ونیا عهد جارا و کفن وای یعنی و نه دو بچید سبب وین ده چه سبب وین ده حجابی ناکد به هنده ونیا افجنا راسنیه وقتی بجید من پیامبر خوش ده صلی الله علیه وسلم هنگی وای راست پیامبر خوش ده هکه او پیامبری خوش و بیش چکت کرد؟ ويش پیغمبری صلی الله علیه وسلم خو او چش خوش ببید او امر پیغمبری لی که این راوی چی بکد؟ جیبه چی بکد؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهديه وسنته على كل هدي وسنة وهم قوة سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهو هداية پیغمبر بهاتي پیش بخيد سر سنة همو کسكي ایک بيش والله با فلان عالمي هو قوتيه و پیامبر صلی الله علیه و مخالف ونیا پیامبر یه گویی آخفنوی عالمی مخالفی که یا پیامبر صلی الله علیه و سلم مرف نبیت الواقع که مرف پیامبر خوشت دوید ایلا تی مرف چپ کرد ایلا تی مرف آخفنا پیامبر پیش یو بهنید ایدی بشت ونیا با امام شافعی هود بشته و او آخفنا که مخالفی که مخالفی سنت پیغمبر صلی الله علیه و مخالفی حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خلونات اندر مذهب شافعی کی و گوتیه امام شافعی گوید تا اونیه مهما امر مهما کری گوتی چی تا دید آخفنامن مخالف قرآن و سنت آخفنامن در عادی داده در دیواری داده دیگی دی چی چی دی قرآن و سنت چی گوتی امش هر دیوه چون او هک پیغمبر صلی الله و یعنی هک امام شافعی راز بنا خود لبید جاره که آخف نکریه و مخالف بید گل حدیث که صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام شافعی و حدیث صحیح ندید یعنی مخالف ناکد چونکی وکی من نبودی هوای نفس خوب چید یعنی آن امام احمد آن امام ابو حنیف، آن امام مالک هر ایکل با امام نبید چو کسی لوا اصحاب الهوا نبود همون و ونیا دی دلیلی چون چی گفت ابو دلیل که حق و راز بیار بیه چه دلیلی چون بر آخف نوا هم ما ایک آخف نای هگه کلمات تو ایک نبن اما معنا و ایک یه بودی چی گفت ابو آخف نمدی مخالفت گل آخف پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم گل قرآن گل سنته يقولي دي آخف نمنا چون دي سنة پیغمبری ده چون او مذهب ما و او ريكا ما او مذهب و او يا و ريكا و او هاي نوكا يا هاي دي بجيت ويا تو او تدبجي بس ام شافعين هم دي ويناش هي شافعي و دشتا شافعي بشه چی با آخف نمن مخالف بید گر قرآن دي که چی دي قرآن و سنة چی او مذهب منا او ريكا حق و او راس امه الويري والجتي اما وقت امام اقدس بو امام شافعي ونوكيه و امام شافعی آخفنوی مخالفت گل قرآن و سنته امام شافعی راز بن بيت ها گال نبیه حدیث كان گهشتی یان یا گهشتی بریکه که چه؟ بریکه که ضعیف بریکه که صحیح و درس نگهشتیه در هنده امام شافعی دیو حدیث نچوه و فتوى داي واجتهاد و وخمادي كري ونيا فتوى داي أما حكا حديث صحيح جذب امام الشافعي شنج امام الشافعي راضي من أخذ رحمة أخذ لبي تشكت دنيا تشكت دي حديثة تشدو بيش أبا مذهبين برهنده هنگی مروف دی و یا راست خوشویان دبو پیغمبری صلی الله علیه وسلم که مروفی سنت پیغمبری پیش همه ده اخست او ریک و او هدایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مروفی پیش همه اخست مروفی اعتبار بود چو آخفن دین اکرن مادم مخالفت گل که مادام مخالفت گل یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هذا رب العالمين یا أيها الذين آمنو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال إيمان داره شیار بن أخفنا كسي ريكا كسي سنة كسي نابي شريت كان نه به پیش خود پیامبر بوده هست جهان بگیتین اوید خدان ونیا طریقا و طرقا و اوانه آخفنا پیغمبری صلی الله علیه سلم هر عملی پینا کن و او سنت پیغمبر سری هر عملی پینا کن او ریکا پیغمبر سری صلی الله علیه سلم هر سر ناچن و بخو چی آدانای؟ و بخو ریکا آدانای اندک اذکار دانای ونیا دبشتر والله و اذکار فلانی نه فلان شيخنا فلان طريقنا طریقه الفلانیه. دی افکار تو آده چی و خب بیشی با پیامبر سعی الله علیه و آله نه اوا ام دیوی چی نم عادی دیوی نمیشه پنیه. او اونجا. نیا اوده دیوی چید، ایا یا پیامبری همو آچه بکری همو ها ویت یا پشخو وقتی رفته پینا کرد هنگوه و یا که دیدی چید؟ او وا اینو اداره ولاد خود اینو داره یا یعنی بی مروی پیامبر خوش نه وسال الله علیه و سلم بلا بشد از همو که هزار صلوات داد سر پیامبری دم سال الله علیه و سلم هکی راز بید همو که هزار صلوات بجید تیبیا چی بکد؟ تیبیا دی پیامبری بشید سال الله علیه و سلم دی رکاوی بشید اما رازی نیه اوی ولی تو بسنتت بیش بشت دواته ما يخوه جدا اوه ما اوه من هجمه يجي مروف بیت بيتا که راز گل خوش بيانا مروف پیامبری سال الله علیه وسلم چی قوة مروفي چكر دیواره که چه اوه کیسه چی؟ به پیامبر چی صلی الله علیه و سلم دیوه سنت چو هنگی مروف دیویتا یه راسته و خوش بیانه مروفی بو پیامبر صلی الله علیه و سلم یه حق و یه انت يا دوي أن تتخذه فی لك في و في عباداتك بجی تو پیغمبری صلی الله علیه و سلم که پیشوای خود و خود عبادتی دا یعنی وقتی تگوتی از من پیامبر خوش به الله علیه وسلم و ترابی او عمل پیغمبری گوت یه تبکه صلی الله وسلم تکریش تیوی وکی کی کی تیوی وکی پیغمبری بکی الله علیه وسلم نه وکی خوب کی بلا زردین بردم تیوی یک بجید بلا زردین بردم بس تیوی وکی خوب بردم دشتوف بردم تیوی هنده یا دریج بی و تیوی ایران همه بخو قلم کم و رخیری قلم کم و او من حس کم دلی بکم و او جه حس کم دی بردم ونی او دی دلی خود چلی کرد دی هوای نفس خورا دینه بخود چلی کرد برده اوی مروفی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتر همو کسی که خوش نبید اوی هوای نفس خو پتر پیغمبری خوش نبید صلی اللہ علیه وسلم بلا زمانش و نبجید اما حالویه ود بجید وقتی تو را دینه بردتی یو اکی که برده وکی پیغمبری برده صلی اللہ علیہ وسلم نه تو بکیف خوب کویه ناف دونیا والله بخون ده هلم و ایراد راست کم و ایراد قلم کم و ایران زاده چره کم و کیف خوب کف بیان ناف ده اما چه ناوی پیغمبری صلی الله وسلم چطف را دین برده یا توشو که یا پیامبری صلی الله وسلم چطف نویش که یا توش دهو که صلو کما رأیتمونی و صلی اما هم ونیا را بین بچین بخوای که خونه ویجه بکنی ونیا اولی برید نویجه دست بکن یه هی ونیا بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بشتيني دست بكت نيتا من أول اسم بيجا فلاني وفلاني فلاني كم بو خدي أخو الله أكبر و وبشتيني من يعب خوش نزاني چند شته این وقت دای زیده کری چند شته تی دای ناف نویجه دا پیغمبر یکری صلی الله وسلم یکیم که یا ویدیه داره اونا بجید و بشتینی وقت بیجیه تو بیجیش نه نه نه اجارو معاقد نکن نبزحمد نیا رب العالمين أرحم الراحمين كانجي بيعمبو بيعمبري صلى الله عليه وسلم هكوا هو بوا هاي كيف كيف هو بوا بس نبيش كرم بوا بيعمبري نكتبه ما صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا نكتبه نكوتا نبيش بكن وكي كي يقول وكي من هنا قلت يا وكي كيش بكن هنا وكي أبو بكر كان راضي بنا خد لبي بيعمبري صلى الله عليه وسلم قبل نكريا نقول يا وكي أبو بكر كان راضي بنا خد لبي نقول يا وكي عمر كان راضي بنا خد لبي كرتشش كتيرانية نبيش واش يا چيه نبيش واش أو نبيش واش بيعمبري كريسال الله عليه وسلم اما دفظان المنیه او عبادت همو چنه همو توقیفینه و همو یه گریداینه بچه با اتباع ما بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم تیوی هم ناف عبادتی ده وقتت کینیش نه کیف خرابید بکین تیوی اکی پیغمبری بکین صلی الله علیه وسلم وقتی چو حج پیغمبری صلی الله علیه وسلم چی گوتی؟ گوتی خذوا عنی مناسککم گوتی رابن چی بکن؟ گوتی رابن مناسکت خو عبادتت خو ناف حج ده وکی من بکن گوتی من ورگرن پیش من دانه کن و هم دچین عرفه بس تا نبینه که از صف چه معرفه و دچی کم هنگیش دوکی من کن دچین مزدلیفه وقتی چین مزدلیفه انگو دسح کنه من که از چت کم هنگیش دوکن نه هر چون مزدلیفه و هی بخوب کیف خو عبادت کی بکرد کرد نه دوکی کی کین وکی پیغمبری کین صلی الله علیه و سلم صلح الحدیبیه وقتی بری صلح بیتا کردن پیغمبری صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت صحابه چگونه دچین عمره اما جایی که من بوده الحدیبیه بری بشنت مکی دا گوته امام عثمان راز بنا خدا لبید ورای کرا ناخ مشرکا دا گوته هر بیجا مشرکا بجه از ام پیغمبر یهاتی صلی اللہ وسلم گل هنده صحابا نهاتی نشری یهاتی ده عمره که کنو چنبه ایشتون مکل به نسه مشرکا و کافره دا بود اینا وقتی امام عثمان چوی طبعا قصه كان درجة بشتهاتي و هنده که گوته امام عثمان رازمين تو بخود چوی لا عمره کرو و تعمرك کرو و كر تو هاتی باش اینا گوتو چه جور من نوتی از پیشی پیامبری چی بکم صلی الله علیه وسلم عمره کم و طواف بکم گوتو چه چی پیشی پیامبری چه اکی کم عبادت کم اشتو که نکریه اشتو پیامبری نکریه صلی الله علیه وسلم ای خو امام عثمان شیا بکت امام عثمان خو شیا وقتی بشته بره چونکه گوتش دیگه تو حس که ولی بخوب که اما امانا کن پیامبر بید صلی الله علیه وسلم بید افصالات چه هبید بید عمره بکت اگه شیا بو حس کرد بودم خوب کرد اما نکر بر چه دوکی کیف کرد های دوکی پیغمبری کرد صلی الله علیه و آله و سلم صحابه همه ما خورا خورا نه یعنی عبادتی هر یه وکی کی کردی وکی پیغمبری کردی صلی الله علیه و سلم دوی کرد بشت رسول الله و نیا دوکی بابت من قربانی تبن تو فلان وقتی لبت خون لب نوینی او الوا نویجو دو پیغمبری صلی الله علیه و سلم دیگه خب لنک تو چی بیجی دو پیغمبر مشتی اصول بیجمه هنگی اویجا چکن تنك اوج دو وي, وي عبادتي كان چرا نهات يا ونيا كصحابه راضي بن خدا بي چكر بي پیش پیغمبری دا کربی صلی الله علیه و سلم یا نویجه که عبادت کربید هر عبادت کربید و کی پیغمبری نکربی صلی الله علیه و سلم چجرا مناه تقبید کرد بو چونکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم امام ما هر بکی رب العالمین گوتیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یگوتی پیغمبر چی انگو صلی الله علیه و سلم او امام انگو او قدوه دیوکی ویکن بتباع ویکن عبادتی دیوکی وکی پیغمبری که صلی الله علیه وسلم نه هر عبادت کرنه دنیا دیوکی یه وکی پیغمبری بیت هدان قبیل بیت. او سه کسی هاتی به پیغمبری صلی الله علیه وسلم اوید عبادت خوب و پیغمبری گوتین هر سه که او کری هر سه که اوجت کری کری یکی شف همه شوه همه رابی شفنویش کریم. و یکیش همه گاوه روجی بو و یکیش بود اجنانا اینم همه بو چه بو و انده بخونیزی که رب العالمین بکن و خیر بوده تنویسین اما چون که وکی پیامبری نبود صلی الله و سلم پیامبری در قبیل نکرد هر سیکا و تفهم راغب عن سنتی فلیس و تاسم و تحواترم از پترهم گل خدا ترسم و اول ریکا منه و سنت منه هکم گفت پیرازینه ونیا اول ریکا حقا بلا راسته هکم گفت پیرازیشینه فلیس منی بتمك من المنين و وهدايات ودي وسنة نوين أو أسل همو قابل ونيا چجارة برامر بخونا دايتم كي باشتر پیامبری باشتر پیامبری تقواتر <laughs> یه هی یعنی ناف رکوعه دا پیغمبری صلی الله وسلم و سلم ما دست خدا نسر کره سر چوکر خو یعنی یه یش نده بده خاله تر ده خو به چمینم خو به خود نزیکی دنیا سر خو برا برانی چمینم چو اول چو چه دنیا چو تقوا تر تقوا و خود خود چماندن به خود دنیا چی آتی ده هی غي هند تدانا بی دنیا معصیت و به امری پیغمبری آتی ده هی صلی الله علیه وسلم چونکی پیغمبر المتقواتر تر بود او پتر محبوب خودش جماعت، او وی پتر مترسا خود ناف دویده هبو مادم وی نکریه چو جراح و حسب نکه چشتکی تو دکی که بید پیانبری نکرد بسان الله علیه وسلم و توش بجیش او چیه؟ اولا با باشتره نیه قط و نیه همو گوی او پیغمبر کسان الله و وسلم او همه باشتره او همه حقتره او ترسیان رب العالمین او خوشکاندن رب العالمین یا غیری پیغمبری صلی الله علیه وسلم همو چیه؟ همو دیر کفنه همو دیر کفنه بر هندی اکتو سح كات المسألة اتباع پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم و عبادتي عبادت پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم اوه خدانت بدعاء اوه بدعات كان ناف ديني دا ونیا و بناف خوش بیانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ماسترین خرابی ها گهان دیه که سنة دیه سنت پیغمبر صلى الله عليه وسلم و خرابترین ضربه وال که دای اول سنت پیغمبر صلى الله عليه وسلم یعنی دفت بیشم والله ما پیغمبر خوش دلی صلی الله علیه وسلم و صالح جاره که دیه که و اینکه لعلا خلق عظیم منیا و دی و او آخفنا نویسن آیات القرآن حدیث پیغمبری صلی الله علیه وسلم سر خوش بیان پیغمبری دکان خود خودن بیشم کی خوش دوید پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشتی کنه خیر صالح جاره که دیوی آخفنه کن ونیا دفت و پشت اینگی هر سحك و هر سحك و آخفنا و تيك و قال خلقه هم مشتكه كرين وفروتنا و قل جنات وقل و وقل جيران وقل أهل باجر و تبيني قل قل دير الوي معاملة و پیغمبر صلى الله عليه وسلم قل كري قل فاكسانا كري قل قل كدير فالهند أف مروفيت راسنين چدا خوش ویانا پیغمبری دا الله علیه وسلم یه راستی یه تنه دیف چونه وابو پیامبری صلی الله علیه سلم اما بس چی اود بجن؟ اما بس دو اود بجن و اما ریکا وی هنده چت کن؟ خرابیت گهی نکه؟ خرابیت گهی نسنات پیامبری صلی الله علیه سلم چون یه چت کن؟ یه ایکل و نحید گله گله کد مازن کن که چیه؟ نیا که بدعایه و خودات نین و نیا چیتر نه نه والله ما پیغمبر خوشت به سال الله علیه وسلم سلم. صالح مولیده بود که این ام هنده حیوان آفت کجین ام هنده نزان خارنه دینه فلانی و دران فلانی و فلانی واج آخفنات کن سال چنده؟ سال جاره که اما هر سعی که جیرانوی و نیه بشته تا هبید چه حال بومنه هبینه ما بود چی هر تو هم همه که یعنی اواتا لالی خو اینه داره درور که بجی و خوش بیانا پیغمبر یا خوش بیانا ایرادانیه ونیا پشتینگی و ونیا رخه که دی او تعاملاتت گل جیرانیتا ونیا او تعامل نيا الله عليه وسلم المروفين اعتقدوا كان إلا تيو کرد این إلا تيو بیام بيعنبري کرد ایمام عبادت هموش كي صلى الله عليه وآله وسلم هنجد المروفين اعتقدوا كان أما أمراب العبادات لا يخو زيلكين ولا لا رب العالمين يقول يما اليوم أكملت لكم دينكم ما بهم دينكم يا شكري إيه ده ونیا و پشتی کمال و درستی تید؟ کماتیه پشتی کماله گلش تک کامل کرد تو هر شتکی دید بات ویره داده چه کی کیماتیه و یه خانیه کامل کرد قد چه عیب تدا نمای تو بینی شتکی دی بینی بکرد داده چه دهید رعای کرید بید عیبه عیبه تو بینی نوی و خانه دنیا بلو که بینی دیواری بکی عیبه و کیماتیه پک اوش والله که اینو که درس درز بو بس کی ولی که دید و کی ماتیه جهر هو دینیش پشتی کامل بی الیوم اکملت لکم دینکم دین کامل بی بیچه چه؟ به مولید کرن بی احتفال کرن به مولید صلی الله علیه و دین کامل بی بی احتفال بسر جی. جي بيع نیا جهزارات بی اف بی دعا همو دینی يا هاتی. یه کامل بی هنده پشتی کمالا پشتی درستی و هر ایک را بشتکی ده والله خیره والله باشه همو چیه؟ همو نقص و کماتیه و همو هک اف مروف زمان خوش و نبجید اما حال وید بجید پیغمبری صلی الله عليه وسلم اف خیره نزانیه و خیانت امت خو کری خیانت رسالت کری ونی از بون بود بجم اما خیره که از چه نشان بودم طبعا هب خوب دوه خوانا بجن اما حال واود بجید نحو كسلفانا دبخوا بجد في عباداتك وأخلاقك وفي عمبال صلى الله عليه وسلم كينا إمام وفي شوايا خد ناف جداش ناف أخلاق يخوش ده ناف أخلاق في عمبال صلى الله عليه وسلم ونيا في عمبال صلى الله عليه وسلم اخلاق وی او بیا ونيا عالم يعفو كري في عمبال صلى الله عليه وسلم اخلاق اخلاق وی او بیا ونيا ينرم نرم يرحد یه طولت خوبه نکرینه و اوه اخلاق پیغمبری بیا صلی الله علیه و آله و سلم مروری شونیتی بیا پیغمبری کتا دست عاصم که کتا پیشوای خو هنگی وای مروفی راست داد خوش بیان داد بو پیغمبری صلی الله علیه و سلم اما ونیا والله حاجت کنه چه وکی پیغمبری عالم عفونا کرد نیا حاش انگیز زمان پیسه اجوینا داد و نویجاش بلکی بکرد و بلکی مولیدش بکرد اما سمانوی گره که خرابه بیشتر تو بیتی آب خدا است از همه مشتی باز زمان خواست نشینی که تو نشی اتانو که تو نشی از زمان خو و نیا که پیامبری دید که صلی الله علیه و و تو نشی و نیا اخلاق خو و که پیامبری دید که رمش که خو و که پیامبری هک هم مشتی کیش و کمیل نکی اما علی لقب یا تیا اغلب آو بی به پیامبری که صلی الله علیه و تو نشی و نیا عنی و نیا مروی راست نیا هنگی مروی دیها و نفس خود چی مروی شیال لالی های حب الانتقام یا لالی اما کامن از حس کمونی همه گاهی چه کم قوت خود کم اول برام بری خوب و خب پیامبر صلی الله علیه و سلم جد کانه لا نفسی. لنفسی چجا نکیه قوت خوب کسی بنکیه کنگی پیامبر صلی الله علیه و سلم و نیا عصبی بیا نیا اطول ذکرین اکا چه آدی بیده کرن شریعت خدا و دین خدا چه آدی بیده و نیا کیماتی آدی بیده و خلطی برام بری شریعت آدی بیده هنگی پیامبر صلی الله علیه و سلم اوه یه یک کاری نونیا هنگیش وقتی اف طوله شاید اینه بکرن بو که بکرین با رب العالمین و دین خدا بکرین همه چیزا بخوب نکرینه بحیث تستحضر عند فعل العبادة بش وقته تحاضر كي وقته تهر عبادتك کی، أنك متبع له يعني یعنی تبزاني كتوية دي كيشي دي سنة پیغمبری صلى الله عليه وسلم یعنی یعنی وقته تهر عبادتك کی تو دل خود افزانی توی وی هود کی و وی کی و وی کی و وی وقتی کی که توی دیگه چی؟ دی سنت چی صلی الله علیه و سلم نه دین و نه دست مخالفه خلکی بکن و به بمبینایت نویسین عبادت بچم خدا از که کسی کم او همون فلان روژه چنه مقبره از فلان روژه چنه بس دا مخالفه آبید او نابیتا چه؟ نابیتا عبادت هنگی دیگه عبادت که تو چی بو که چی؟ چونکی پیامبر صلی الله علیه و سلم یه گویت یمانی فلان روزه نشن آن فلان وقتی تخصیص نکن آن فلان نیت تو چی دی سنت پیامبری چی صلی الله علیه و سلم اما تو مرو بچی دنیا بس به که عالم بحثی مروی کرد یعنی بس بهنده مخالف و خلکی اونا او نبی با پیامبری صلی الله علیه و آله و سلم و امام که یعنی وقتی تو هر شو بکات که هر عبادت کی هر وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یه پیش تترسم خطاه یعنی یعنی تودي بيتويتشي شين بيتويتشي تترسم خطاه يعني تودي شين بيت بيعنبالي صلى الله عليه وآله وسلم وبقلك مهمة تو هموش تكي وكي كيف كي هر عبادتك يبيد وكي بيعنبالي بكي صلى الله عليه وسلم وبيني بكي تطبيق عملي بكي چونکی گلک جرم بینین منیا آخفتن تی نبودن پیامبر یهو کلیه صلی الله عليه وسلم پیامبر یهو کلیه پیامبری صلی الله عليه وسلم ناف سفرت خود داده بشه همه نویجت خو یه چهار رکعتی چند کریم؟ دو رکعت کرین هر اول ناف خطبه دای گوت یا که عالم نصیحت کری حتی نو که یک نویش دو رکعتی نکری یک سفرش و که تیف چینا پیامبر صلی الله علیه و تو بیجه شونی چونی کرد اوهنگی یا چطور بانیه، هزار آخفنا دی بیجه آخفنت بشول هنگی ولا آف نبو هنگی دنیا گرم بو هنگی نزا حیشتر هبو نسیاره نبو او آخف نت بشو ونیا ده بشت به و وکی دیش ونیا ده بشت سنت پیغمبر یسا الله و سمتی ام دی سنت پیغمبر چین وکی یا خوش چی ناکد خوش تطبیق ناکد خوش عملی بیده تو نبینی به سنت چی لب کرد به سنت جیب جیب کرد یعنی دید بیشتر والله ویا هم پیغمبری صلی الله و سلم دینا الله برده صحابه رضی الله برده امر المکری همو مذهبای گوتی حرامه بس او خوش چی لب کرد حقش چه کرد یه اوه بجید دیگر تو مروه هو بید و هر وکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه پیش مروه چید مروه چه به خود دان تا شین که روی شین پیتوی یعنی هر شته که پیغمبری کری صلی الله علیه سلم وکی پیغمبری بکی لا ندهی نبو برخی و نبو برخی هندی که هندی که کری هندی پیغمبری کری صلی الله علیه سلم وکی پیغمبری کری و تنهج نهجه یعنی دی بیره که بچی بی منهج بچی اوه کیل سری اوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وكذلك في مخالقة الناس يعني هر هوش بجي تو مخالقة الناس يعني یعنی وقت أخلاق وروشتا تعاملاتات جل خلقي كرينو فلوت نيدا رابينو ريش نيدا هر شتاكي هبي جل جيران خو هذا همو مخالقة الناس يعني یعنی تجل خلق خلقي لأخلاق تورا وشتاة تشبيت أنك متخلق بأخلاقه وتدي وروشتك شيء بيغمبري صلى الله عليه وسلم که پیامبر گل جیجان خودش تو بیه گل باب خودش تو بیه گل دایکا خود چگوتی ما بکن پیامبری صلی الله علیه وسلم گل خوش خو گل کره خو گل کچا خو گل جنا خو آهو حتی اخیری التي قال الله عنها و وإنك لعلى خلق عظيم که رب العالمين ما تحب پیغمبر یکی صلی الله علیه وسلم يقول یعنی تبيشك ای محمد صلی الله عليه وسلم تيسر أخلاقك وروشتك اشتف قلق قلق ما صلى ومتى التزمت بهذا فستكون حريصا غاية الحرص على العلم بشريعتي وأخلاقي ليش تيجا ما تخب به هنده وگرد وكي بيد بيسر به هنده يعني كا عبادتت هو هما وكي كيلت كي وكي پیغمبری بي صلى الله عليه وسلم أخلاقي تا وكي پیغمبری بي صلى الله عليه وسلم هنگی تو گلک الرشد بي كتبزاني تو بزانی که پیغمبری صلى الله عليه وسلم وقت نویش كي چطف نویش کریه وقت شرف نویش كي چطف شرف نویش کریه وقت روجي بی روجي بيه وقتی معامله کری کرین و فروتن کری چطف کرین و فروتن کریه وقتی گل جیان خوب پیغمبری چطف بیه صلی الله علیه وسلم گل خیزان خوی چطف بیه همه توی رج بی سر بهنده یعنی ده محاوله که وینا که اوا پیغمبری نکری صلی الله علیه وسلم و دویش که اوا پیغمبری کری صلی الله علیه و آله وسلم اما مروف هوی عشوایی بید مروف هزار مخالفات دیگر ولا هو جیان خود رو ببن نه باب نه سنت را ایره رو عاصی نکنده بشتتن ویژه ونیا پیامبری صلی الله علیه و سلم گویی هکی یکی لونگو نوشت کرد برای بخو ره دانه نیا و توی دی بخو دانه جرای یک دید راکت. های جرای و معقدیت بشه کلتا شده پیه ازی چت کم یعنی ازی بخو به سنتی تطبیق کم ما تو بچی چی تی یعنی ونیا تو راد بیونیا تکرر به سنتی ورد بنوتی و به سنتی راکی جواب خر کیره دید اف نه. و افشته کیره دید همو سبب به اوه اوی مروفه ونیا پیغمبر صلی الله علیه سلم درستی خوش بیانا پیغمبری دلویدانیه نخواه که مروفه راز بید مروفه پیغمبر خوش بید و کده امام و قدوه و پیشوای خو مروفه در محاوله که جیان خو همه چه کرد همه دی سنتوی بود و بو پیغمبری صلی الله علیه و سلم و رب العالمین یگوت یما قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین مشتفع ذا جیان مروفه آه، وقت مروف آه، راد بيت و رينت و عبادات مروفي و نواجت مروفي و مرنا مروفي همو دي سر دين خده بيت كان يده ليتا هكا مروفي كي كرا بيش ويخو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما مروفه و راد بيت كيف خو اوش تايد كتا بيت كتا و عقل من دليل و عقل من نويت اما مفتح ولادت سنة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يا سي ويا أخيري أن تكون داعيا لسنته اشتتاع همو كرن تبیه ترابی دعوه و بانگوازیش بو سنت پیغمبری بکی صلی اللہ علیہ وسلم بوری في پیغمبری بکی طبعا سنت نبز بحثی چطه مستحبه سنت عامت رکا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم واجبات و مستحبات و چطه واجب یا مستحب همه ورگیری تو دعوه بو بکی بانگوازی بو بکی نشا خلکی بدهی ناصرا لها اشتوانیا سنت پیغمبری بکی صلی اللہ عليه وسلم مدافعا عنها دفاع لك يعني یعنی يكي لا يتوافد السنة لكن جبرا وسنة پیغمبرية صلى الله عليه وسلم پیغمبرية كري پیغمبرية قوتي صلى الله عليه وسلم ويا ونيا هكتوش بشتبانية لنكاي ايكي دي رب العالمين ده ونيا راكتو ونيا كو بشتبانية البيت اما بلا فضل بو تبيد چونك اف دينة چجارة چلا نهايت چجارة ونيا اف دينة ولنهايت كو نمينيد إلا رب العالمين دينة خود سر اخيد آشکرا کرد با خلکی او سر اف دینه سرکفتیه بس بلا اف سرکف وی دینه تو سببه ببی هنگی فضلکه همو بوته باشکه بوته نخو که دفاع لنکه نمو بشرته نخو بکم الشرطنی لگره يعني رب العالمين دي دينا سر اخی، ای که دي جل جل باشتر دهيتو ده دفاع لكتو رب العالمين ده سبب الدفاع كرنا يبوفي سنتی ده شريك الدرجة دي جل جل بلنكت وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم اشتاقوا بكانه دفاع السنة كان نكن رب العالمين في ديني قلق قلق جوان ترهنجو باش ترهنجو بيترهنجو دفاع عن كاتو ودرجات موازن لالي كي داس خوينا رب العالمين داس خوينا بل هند مدافعا عنها يعني دفاع كان فضل كاربو مايا نا والله كما اشتاقوا كالدين دي چلهت ونيا يعني دين ده شيء دی مرید کس نیا دفاع السنة كات أفا رب العالمية دي دفاع ونیا وی سنت کرد و سنت آخو پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بسر اخید اما بالاف فضل و باشی کبو تبید فإن الله سينصرك بقدر نصرك لشريعته هندي تبشتفاني دفاع السنة پیغمبری که صلی الله علیه وسلم شریعت پیغمبری که رب العالمینش هنده بشتفانیتکت ودید سر اخید ان تنصر الله ينصركم اشتوانیا دین خود بکن اشتوانیا سنت پیامبر کن صلی الله علیه و سلم خودش دینگو سر اخی که سر اخی سر دشمنه اینگو سر شهوات کنگو سر شیطانت اجنا سر شیطانت مروبا همه دی سر وانه سر کمن چی گا و همگو چی کر اینگو بشتوانی دین خود که سنت پیامبر کن صلی الله علیه و آله و سلم هکا مروی اوه هبون اف هر سه نقطه مروی پیامبر صلی الله علیه و سلم خوش بیاد تر همه و کرا امام و پیشوای خو دعوه بو سنت پیغمبری که الله علیه وسلم اوه ایکل ریکایا و ایکل سببایا که دبو مورد چی دهید و ببوتا و نیا طلب العلم و علمك درست و حقیقی و راز دی ورگی و نیا یل سرو کانیا و نیا دین اسلامی که چیه؟ قرآن و سنت چونکی ریکاوه هنده خوشبیان پیغمبری صلی الله علیه وسلم و دیفچون و که پیغمبری خو الله عليه وسلم ریکا ویندی ده فیر سنت بی اما تو ویندی پیلی نه نه من جاری مشرب نیه جاری راست هم دا دنیا فلان شده بکن دا فلان چتی بکن اوه اینگی تو فیر سنت نابی بر هنده ده دنیا فلان کس با هنده مشهور هنده هو هنده خطبات خنید هنده نظار چه بو علمه دیش بو هتانو که فلان سنت نظانی آن حدیث رو گلک ضعیفه آن فلان چتی گلک گلک نظانی قوی بو چونکی اوی چه نکریه عالم که مشرک و کافر و نیا و دجمت اسلام خیر و خیرات بسرمان همو برن تو شهر و سنتا و و اوابا و صحابه راز بنا خدا رو و مشرک همه شرک داد بود همه را بود و هر او چند صحابه بود گل پیغمبری دا صلی الله علیه و سلم و هموش یرش بون سر چه هموش سر سنت پیغمبری صلی الله علیه و سلم هر کافر اگر هر مشرکه که هاتی عجایب گرتی بو پیش که پیش خوش بیان از صحابه پیانبری بو صحابه گل دید بنا دو بشه قد ما ندید یا قد چو جارا ما عمری خو ندید یا هم چند جیا چوینه چند ملیکا چوینه چند مروفت مازن چوینه ما ندید اینه وکی صحابه پیانبری صحابه بو پیانبری هر آخف نکاب کرد منی ایک هر ده جهه تجیبه جی کرن چو جا بن امروی ناش نداره چو جا خل سنتوی لانادن هی عفا صحابه و هنده گشنه و درجانه اوید دست خوبه اینای دیفچونه و بو که بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم خوشویانه و بو سنت پیغمبری ابو سفیان خو وقتی مشرک و کافر بری بسر ما بید بجید قط من ندید یه خو ابو سفیان ای که بو که گلک چت کرن سفرد کرن و چلالی مازنا چلالی ملیک رومه چلالی ملیک جاو گلک گلک افشته کنی بجید من ندید یه قط ایکی خوش و دی امروی بیتو بن امروی نشته داره کی صحابت محمد صلی الله علیه وسلم بو محمد صلی الله علیه وسلم سلم قد من ندید یا نه و بری چه اف آخف ناکری و بری بسر ما ببید اف آخف ناکری و هنده صحابه ونیا اف علما و اف تقویه و اف نزیک بون رب العالمین و او ونیا دست حالات و تمکین رب العالمین ده که او ونیا بینا مازنت وین دی و عردی همه و او عطربانی همه یخصه من دستی همو سبب واش چی بو خوشویان و ابو پیغمبری صلی الله علیه وسلم دیفچون و ابو سنت پیغمبری صلی الله علیه وسلم و خلونت دل چه؟ خلونت دل سنت پیغمبری صلی الله علیه وسلم بر هنده وقتی او وقتی صحابه چون و ایکل و غزوه بنی نظیر که گل جیاب وقتی چونه و پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوده کسی نگو نویجای وای نکد ایلا چه؟ بنی قریضه بود ایلا بنی قریضه انداد دانبید دی کس نویجه نکن نمیشه هیوادی اینا صحابه بانگیش دا وقت سر وشتو چی هنده هندکا کرد اما هندکا چی نکرد؟ هنده گوتی پیغمبر یه گوتی ممنوع کرد ای خود امر پیغمبری چی نکرد صلی الله وسلم؟ لا ندا گوتی هنده پیامبری یه گوتی ما نابید امر وی، ام خود امر پیامبری صلی الله علیه وسلم این ایلا پیغمبری افار کی رو گوتی؟ وحی بهاتی ونیا اولاد خورانه گوتی رب العالمین یه گوتی وما ينطق عن الهوا، این هو الا وحی نوحی وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير